berriz ere beskoitzeko ikastolara turbildu gira, jakiteko zertan dena egoera, Bo, ba, momentuko txik dugu toki berean zireztela, gaurra aro ederra da beraz aurrak ikusi ditugu, kanpoan ah, jostatzen, ikasturte hau hasteko, zomat ikasle dituzue gaur egun? Berra hori eta malau, eh, ez baina iztrompatzen, eh? mhm. hori da, bai. Eta beraz, eh, kandugu mesua beraz, errikoetxeatik mugatuagirela, mugatua girela, aur baino gehiago, ez dugu kaiten al, eta hori eh, zinez eh, traba handi handi bada. Ikusten da erriko etxe horrek ez duela laguntzeko emeia izpirik erakusten, eh, eta hortan gira, gu uh, beti entxatuko gira mm mintzatzea ekin, entxatuko gira zerbait egitea, soluzioak sekatzen ditugu, baina uh, erriko etxe horrek ez du Hala, ez du, ez du bolontate honik uh, eh, erakusten. Beti mugatuak gira aurko puruan, ere mu baitan ere mugatuak gira, egun bat ez dere behar dute ere mu hortan behartzela eta behoita marlau baino gehiago ez, ez eta hortan dira eta ez dira mugitzen. Zonbatekina hasi zinezten, zonbat aurrekina? Lau aurrekin hasia ginen, gero etxe batean duzu, eta gero urte bat berantago unadina ginen eta lau aurrekin hemen uh, kumen duzu, espazioa aski bazian, prefabrikatuarekin uh, batekin aski zen, gero uh, aurren kopurua uh, mendatu delarik bigarren prefabrikatua eh, eman eh, dugu. Uh, ala, gaur egun amazu maierenak erranduen bezala, berrogoita ama lau aurrekin hemen kanpoko espazio hortan eta uh, lau prefabrikatu ekilan, ez, da, ez da gehiago posible eta ez da onargarria. Mhm. Nik ez duen ezagutzen ikastola hau, baina ikusten da kanpoan bada aterbe txipi-txipi bat ere, nola egiten duzu berrogoita malau sartzeko hor euria delarik adibidez? Eh, ez dakit, baina uste dut uh, eh, batzo bai <laughs> egoiten dira terbean, eta beste batzo uste dut geletan uh, egoiten direla uh, aktivitate batzo proposatzen, uh, irakaslek proposatzen dituzte edo laguntzaileak aktivitate batzo gela barnetan uste dut. untatik ez duzu erriko etxaren berri gehiagorik? Ez, pundu berdinean gira, eta ara, mezua da mugatua gira, eta aldiz ikusten dugu Erri hori eh, ez dute ikusten uh, geroari nire ustez. Hor, uh, ari dira etxak eta etxak eraikitzen, jan nahi dut gure herriko eskolek badute garatzeko uh, potentziala, eta zenako mugatzen gaituzte guri, berroi tamar eta kitio. Egun batez deribideratu zute hori eta ez dira mugitzen. Gu beti hor gira mintzatzeko, hekin, nahi ginuke mintzatu, nahi ginituzke soluzioak atseman, eta ez dute bolontate honik erakusten gure proposatmen guzieri ez, eta beren baldintzak eh, berdituko errespetatu eta gure baldintzak zer. Deus. Gutunak eta igorriak izan dira, aldu zuen guzia egina izan da, se aska ere harremanetan da haiekin, noraino joiten alda, ez duzu ikusten atera biderik. Momentukotz ez, errandu zuen bezala gutun bat uh, eh, igorri dugun, anzu etxeari, haien erantzuna okaneta, erranez ez genuela haien erantzuna uh, olertzen. Gure ustez haien uh, baldintza errespetatzen ditugu gure planoetan, ez da eh, gure uh, ametsetako ikastola, da zinez haien baldintzen abera proposamenak egina genituen, lehen gauza, eta haiek haien erantzunan, maienek duen bezala, mugatu nahi dute gure aur kopurua, hori hori ezin ezkoa da, nama duzu izinda eh, izin da eh, aur batzua egin, ez ez bihar ez dira izan den. Gero norat duetena, norarte duetena egien, uh, eh, gu, uh, ari gira nazu soluzio guztiak behiz aztertzen ikusten zenta uh, geroari begira, baina nire aurten eta hor sartze unitatik behiz gure aurrak uh, kaka barnan dira, fin, egun tasunan, izi zaila da hori izin eta hala. Aipatzen zinuten Eh, besteak eh, beste adibidez pausarena eh, pausaren arazoa, pausa egiteko mainakendu bardira, oeak ezarri bardira, sekulako antolaketa eskatzen du horrak. Bai hori da, konkretoki lau ba, lau prefabrikatua baditugu, bat da, bat tipi bat da eta irakasleantzat zuzendua, duku kursuak egiteko eta loaliak egiteko, hiru altzeko baditugu. Eta diadanik bat zatitu dugu bitan, orain dela urte batzu, bi, gela egiteko, eta sarze untan, be espazioa eskasagatik, erdi prefabrikatu, erdi eh, batean, kursua egiten ditugu uh, goizetan egiten dituzte, uh, bulegoak erdian emanez, gero bulegoak pausatuz uh, er, erditan, loaldia egiteko eta orduan erdian behiz oeak ezartzeko, hortangia, eskoizeko ikastoran. Baduzue jadanik pentsatua edo itzordurik momentuz ez duzue batere berririk ondoko egunetarako, ondoko asteetarako, herriko etxearekin. Momentukoz ez dugu haien gainik behirik, eh, eta momentukoz bai, ez dugu finkatu itzordurik, ez dugu eh, behiz uh, eh, behar emanik haiek ilan. Hala, guk sekatzen dugu soluzioak, beti presgira biztana haiekin ez egiteko, ari gira ikusten segiten alko genuken besterik gehitzeko. Bai, eh, beti eh, badugu gure buruan, eh, ez dakin den Euskaraz, un epe de damuklez, egiten den bezala. Uh, elbuden gilean uh, iru haur gehiago etorriko dira, eta zer eginen dugu. Ez dugu dretxorik uh, kantinara tere maitea beraz, ez dakigu zer eginen dugu nor. Kantina publikoa baita, beraz, ara tere maiten dituzua aurrak jatera. Hori da eta beste eskolekin jaten dute kantinan eta hori biziki iuntza, baina mugatzen gaituzte uh, eh, berroita malau baino gehiago ez dugu uh, aurrik ere maiten al. Beraz urtar dinen diren haujak zer egiten dugu hor zinez uh, arazoa izanen da ez dakik guzer egiten dugu.